Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունիսի 24-ն է, տարվա 175-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 444 թվականին Մեծ Հայքի Այրարատ նահանգի Ծաղկոտն գավառում կայացավ հայ առաքելական եկեղեցու Շահապիվանի ժողովը։ Ժողովը կանոնական էր, սակայն նրա որոշումները՝ ի տարբերություն ուրիշ կանոնախմբերի, միակն են, որ հանցագործությունների համար սահմանել են պատիժներ եւ դրանով իսկ դուրս եկել կանոնական շրջանակներից ու ստացել դատաստանագրքի նշանակություն։ Ժողովի ընդունած 20 կանոններից միայն մեկը 15-րդ կանոնն ունի խրատական բնույթ եւ պատիժ չի նախատեսում։ Կանոններից 6-ն ամբողջությամբ, իսկ 4-ը մասամբ վերաբերում են հոգեվորականներին, որոնց գործած կանոնական կանխախտումների եւ հանցանքների համար նախատեսված են կանոնական եւ քրեական պատիժներ համապատասխան պատժաչափերով։ Ժողովի որոշումների համաձայն բոլոր տեսակի տուգանքներն անցնելու էին հիմնարկներին, եկեղեցիներին, գոդենոցներին, ծերանոցներին, որպես նրանց եկամտի մասնակի աղբյուր, իսկ առանձին դեպքերում էլ տուգանքի որոշ մասը նախատեսվում էր բաժանել աղքատների։ Շահապիվանի եկեղեցական ժողովի կանոններում կին նորենքի առաջ հավասար էր տղամարդուն եթե այր եւ եթե կին կանոն այդ կաց է։ Շահապիվանի եկեղեցական ժողովը խիստ որոշումներ է ընդունել աղանդավորների դեմ։ Աղանդներին հարող ընտանիքի չափահաս անդամներին հասարակությունից մեկուսացնելու նպատակով արգելափակել են գոդենոցներում, իսկ անչափահաս երեխաներին խլել ծնողներից եւ հանձնել եկեղեցուն, որն էլ ստանձնել է նրանց հոգեվոր դասյարակությունը այսօրը պատմության մեջ։ 1916 թվականին դերասանուհի Մերի Փիկվարդը պայմանագիր ստորագրեց Paramount Pictures ընկերության հետ 1 միլիոն 40 հազար ԱՄՆ դոլարով։ 1934 թվականի այսօրը Ուկրաինայի մայրաքաղաքը Խարկովից տեղափոխվեց Կիև։ 1935 թվականի հունիսի 24-ին է բացվել Երևանի Տեխնիկային թատրոնը։ Կայացման տարիներին թատրոնի ստեղծագործական կյանքին աջակցել են ռեժիսորներ Լևոն Խալանթարը, Վարդան Աճեմյանը, Տիգրան Շամիխանյանը, նկարիչներ Խաչատուր Եսայանը, Վաչագան Թևանյանը, Քնարիկ Վարդանյանը, Սուրեն Ստեփանյանն եւ այլք։ 1947 թվականի այսօրը ամերիկացի օթաչու Քենեթ Արնոլդը Վաշինգտոնի մերձակայքում սարերի վրայով թռչելիս օթում տեսավ 9 տարօրինակ օբյեկտ, նա դրանց նմանեցրեց ափսեների եւ այդտեղից էլ եկավ թռչող ափսե անվանումը։ 2006 թվականի հունիսի 24-ին Հայաստանի շախմատի հավաքականը դարձավ Օլիմպիադայի չեմպիոն։ 2016 թվականի այսօրը Հռոմի Պապը ուխտագնացության եկավ Հայաստան։ Այսօրը ծնվել են 1908 թվականին գիտնական Արտեմ Ալիխանյանը։ Աշխատությունները վերաբերում են միջուկային ֆիզիկային, դիեզերական ճառագայթների եւ տարական մասնիկների ֆիզիկային, արագացուցիչների տեսությանը եւ ստեղծմանը։ 1942 թվականին հիմնադրել է Արագացի դիեզերական ճառագայթների հետազոտման կայանը։ Նա է հայտնաբերել լիցքավորված մասնիկների նեղ հեղեղները մեծ էներգիայով պրոտոնների առատ հոսքի գոյությունը դիեզերական ճառագայթներում, դիեզերական նեյտրոնների ազդեցությամբ ատոմից արագ պրոտոններ անջատ հրապարակվելու երևույթը։ Իր եղբոր Աբ รา համ Ալիխանովի հետ Արտեմը փորձարարական հետազոտությունների հիման վրա առաջինն է նշել տարրական նոր մասնիկների գոյությունը դիեզերական ճառագայթներում։ Այսօրը ծնվել են 1935 թվականին ամերիկացի ռեժիսոր եւ դերասան, նաեւ սցենարիստ, պրոդյուսեր եւ օպերատոր Ռոբերտ Դաունի ավագը։ 1940 թվականին իտալա-ամերիկացի կինոօպերատոր եւ Օսկարի երրակի դափնեկիր Վիտորիո Ստորարոն։ Նա Օսկար է ստացել վերջին կայսեր կարմիրները եւ Ապոկալիպսիսը հիմա ֆիլմերի համար։ Բավտայի մրցանակին արժանացել է Ամպերի տակ ֆիլմի համար, իսկ Կաննի կինոփառատոնի մրցանակին Տանգո ֆիլմի համար։ Այսօրը ծնվել են 1963 թվականին հայազգի երաժիշտ ռուսական կինո ռոք խմբի գիտարահար Յուրի Կասպարյանը։ 1968 թվականին է ծնվել իսրայելցի նախկինում խորթային եւ բելարուսցի շախմատիստ գրոսմայստեր Բորիս Գելֆանդը։ 1987 թվականի այսօրն է ծնվել արգենտինացի ֆուտբոլիստ Լիոնել Մեսսին։ Այսօր հունիսի 24-ն է տարվա ավարտին մնաց 190